bu jonimdir senga fido kutmoqdaman kel shu hado mujohidlar senga shaydo kel shahodat jon shahodat kel shahodat jon shahodat bu jonimdir senga fido kutmoqdaman kel shu hado mujohidlar senga shaydo Gel shahodat jon shahodat Gel shahodat jon shahodat gunohlarimdir bir dunyo Qayda qoldi aqga vafo Zolim sursin zavqu safo Gel shahodat jon shahodat Gel shahodat jon shahodat Gunohlarimdir bir dunyo qayda qoldi ahdga vafo zolim sursin zavqu safo kel shahodat jon shahodat kel shahodat jon shahodat hayol qildim kunduz kecha har kunimdir bir iskanja hayqiraman bor kuchimla kel shahodat jon shahodat که شهادت جان شهادت حیال قلدم کن دوست کیچه هر کنم دل دل اسکنجه های من با کوچم که شهادت جان شهادت که شهادت جان شهادت ظالم ترمز تو زر ظلمن کافر ترمز تو سر کفر Bütün artık dünya sürgün Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet Zalim durmaz tuzer zulmün Kafir durmaz kusar küfrün Bütün artık dünya sürgün Gel şehadet can şehadet Gel şehadet can şehadet mazlumlar tinmay to'kar yosh ojizlar ko'tar olmas bosh jihod qilgin ey sen tengdosh kel shahodat jon shahodat kel shahodat jon shahodat mazlumlar tinmay to'kar yosh ojizlar ko'tar olmas bosh jihod qilgin ey sen tengdosh گل شهادت جان شهادت گل شهادت جان شهادت گل شهادت جان شهادت گل شهادت جان شهادت گل شهادت جان شهادت گل شهادت جان شهادت